Trečias skirsnis. Fernanas nekantraudamas atsistojo. Tegu kalba, tarė Danglaras, laikydamas kataloną. Nors jis ir nusilakęs, bet šneka nekvailai. Įskirimas atskiria neblogiau už mirtį. Įsivaizduokite, kad tarp Edmono ir Mercedesos iškilo kalėjimo siena. Ji įskirtų juos kaip kapo akmuo. Taip, bet iš kalėjimo išeinama, pasakė kadrusas, sukaupęs savo nuovokos likučius, jis bandė įsikišti pašnekėsi. O kai žmogus išeina iš kalėjimo ir kai jis vadinasi Edmonas Dantesas, jis keršyje. Nesvarbu, sušnipždėjo Fernanas. Be to pridūrė kadrusas. Kaipgi patupdysi Dantesą į kalėjimą, jis nieko nei pavogė, nei užmušė, nei papjovė. Nutilk, sudraudė jį danglaras. Nenoriu tylėti, šiaušėsi kadrusas. Noriu, kad man būtų pasakyta, už ką tupdyti dantesą į kalėjimą. Aš myliu dantesą, į tavo sveikatą, dantesai. Ir jis vėl išlenkė stiklinę vyno. Danglaras pažvelgė į apsiblaususias, visiškai girta siuvėjo akis ir atsigręžęs į Fernaną tarį. Dabar suprantate, kad nereikia jo žudyti. Žinoma, nereikia. Jei tik kaip sakėte, galima rasti būdą pasodinti dantesą į kalėjimą, bet kur tas būdas? Gerai paieškojus atsirastų, tarė Danglaras. Bet, toliau kalbėjo jis, kokio velnių čia kišuosi? Juk aš čia nieko dėtas. Nežinau, ar jūs dėtas ar ne, tarė Fernanas, čiupdamas jam už rankus. Bet matau, kad turite priežasčių nekesti danteso. Kas pats nekenčia, tas neapsiriks ir dėl kito jausmų. Aš turiu priežasčių nekesti dantesų? Jokių, duodu žodį. Aš tik mačiau, kad jūs nelaimingas ir jūsų sielvartas sužadino mano širdyje užuojautą. Štai ir viskas. Bet jeigu manote, kad aš čia veikiu savo naudai, tada viso gero, brangus bičiuli, kapstykitės iš bėdaus, kaip žinote. Danglaras dėjusi norys eiti. Ne, neikite, tari Fernanas sulaikydamas jį. Pagaliau kas man darbo, ar mylite dantes, ar jo nekenčiate. Aš jo nekenčiu ir to neslepiu. Raskite būdą ir aš viską padarysiu. Tik nereikia, kad jis mirtų, nes Mercedesa sakė, jog ji mirs, jei kas nužudys dantesą. Iki šiol snaudęs kadrusas pakėlė galvą ir žiūrėdamas į abu seibrus blausiomis girtomis akimis tarį. Nužudyti dantesą? Kas čia rengiasi žudyti dantesą? Nenoriu, kad jį nužudytų. Jis mano bičiulis. Dar šį ryt siūlė pasidalyti su manim savo pinigus, kaip aš esu pasidalyję su juo. Nenoriu, kad būtų nužudytas Dantesas. Kvaily, kasgi tau sako, kad jį nori nužudyti, paklausė Danglaras. Mes tik juokaujam, gerk į jau sveikatą, toliau kalbėjo jis, pildamas kadrusui vyno ir palik mus ramybėje. Taip, taip, į Danteso sveikatą, tarė kadrusas, išlengdamas stiklinę. Į jo sveikatą, į jo sveikatą, viskas. Bet būdas, būdas, nerimo Fernanas. Tai jūs dar jo nesugalvojote? Ne, jūs juk pats žadėjote. Tai tiesa, tarė Danglaras. Prancūzai tuo pranašesni už ispanus, kad ispanai tik sugromuluoja, ką prancūzai sumano. Na tai sumanykite, nekantriai šūktelėjo Fernanas. Žmogau, sušuko Danglaras. Plunksna, rašalo ir popieriaus. Plunksna, rašalo ir popieriaus? sumurmėjo Fernanas. Taip, aš buhalteris, plunksna, rašalas ir popierius mano įrankiai, be jų aš nieko negaliu padaryti. Plunksna, rašalo ir popieriaus savo ruoštų sušuko Fernanas. Visa ko geidžiate štai ant anų stalo, tarė patarnautojas, rodydamas prašomus daiktus. Tai duokite juos. Patarnautojas paėmė plunksną, rašalą bei popierių ir atnešė į pavienę. Kai pagalvoji, tarė, kad rusas pliaukštelėdamas ranka per popierių, Tai juk šitais daiktais galima daug žiauriau užmušti žmogų, negu nutykojus jį pamiškėje. Plunksnos, rašalų ir popieriaus aš visada labiau bijojau negu špagus ar pistoleto. Tas bjaurybė dar nėra toks girtas, kaip atrodo, tarė Danglaras. Įpilkite jam, Fernanai. Fernanas pripylė kadrusų stiklinę, o šis kaip tikras girtuoklis pakėlė ranką nuo popieriaus ir siekė stikliniais. Katalonas palaukė, kol kadrusas, jau beveik įveiktas šios naujaus atakos, pastatė arba tikriau parverti savo stiklinę ant stalo. Na kaip, paklausė katalonas matydamas, kad kadruso sąmoniais likučiai baigė nuskesti stiklinėje vyno. Taigi, kalbėjo Danglaras, jei pavyzdžiui, po tokios kelionys, kokią atliko Dantesas pabuvojęs Neapolį ir Elbei saloje, kas nors praneštų karališkajam prokurorui, kad jis bonapartistų agentas – Aš pranešiu, gyvai sušuko jaunuolis. Taip, bet tada jums teks pasirašyti savo pareiškimą, jūs būsite suvestas akistaton su tuo, kurį įskundite. Žinoma, aš jūs aprūpinsiu viskuo, ko reikia palaikyti kaltinimui, bet Dantesas amžinai nesėdės kalėjime. Kada nors jis iš ten išeis ir tuomet bus vargas tam, kas jį pasodino. Aš ir te trokštu, kad jis mane užkabintų, pasakė Fernanas. O, Mercedesa, Mercedesa nekes jūsų, jei nors pirštu paliesite jaus mylimą Edmoną. Tai tiesa, tari Fernanas. Taip nieko nebus, kalbėjo Danglaras. Jeigu jau ryštis tokiam poilgiui, tai geriausia va šitai paimti plunksną, padažyti į rašalą ir, kad nepažintų rašysenos, kairiai ranka sureksti šitokio turinio skundelį. Ir danglaras, savo žodžius iliustruodamas pavyzdžių kairiai ranka keverziškomis raidėmis, kurios nieko bendro neturėjo su įprastinė jų rašysena, parašė šitokį raštą ir padavė Fernanui. Tas pusbalsių perskaitai. Ištikimas sosto ir religijos bičiulis praneša ponui karališkajam prokurorui, kad Edmonas Dantesas, faraono laivų kapitonų padėjėjas, šį rytą parplaukęs iš Smirnos per Neapolį ir Portoferają, įteikė Miurato laišką uzurpatoriui, o uzurpatoriaus laišką atvežė Paryžiaus bonapartistų komitetui. Jei Dantesas bus suimtas, jo nusikaltimą įrodantis laiškas bus rastas arba pas jį patį, arba pas jo tėvą, arba jo kajutėje faraone. Na va, tarė Danglaras, šitoks jūsų kerštas būtų panašus į bylą, nes toks skundas jokių būdų negalėtų atsigręžti prieš jūs patį, ir viskas klaustytųsi savaime. Beliktų tik šitaip sulankstyti tą laišką ir užrašyti ponui karališkajam prokurorui ir viskas būtų baigta. Danklaras juokaudamas užrašė adresą. Taip viskas būtų baigta, atsiliepė kadrusas, sutelkęs paskutinius sąmonės likučius, jis tengiasi sekti skaitimą ir instinktyviai juto, kokių baisių pasiekmių turėtų šitas skundas. Taip viskas būtų baigta, bet tai būtų niekšiška. Ir jis ištiesė ranką, norėdamas paimti laišką. Kaip tik todėl, tarė Danglaras, pastomėdamas laišką, kad kadrusas jo nepasiektų, viskas, ką sakau ir ką darau, yra grini juokai. Ir aš pirmas labai nuliūščiau, jei kas atsitiktų miela mūsų dantesui. Štai, žiūrėk. Jis paėmė laišką, suglamžė jį ir numetė į pavienį skampą. Puiku, tarė kadrusas, dantesas mano draugas ir aš nenoriu, kad jam būtų pakengta. O koks velnės norėtų jam pakengti? Ne aš ir ne Fernanas – pasakė Danglaras, stodamasis ir žiūrėdamas į Kataloną, kuris tebesėdėjo ir šnairomis ryte ryjo į kampą numestą popierių. Jeigu taip kalbėjo kadrusas, tegu dar atneša vyno, noriu išgerti į Edmono ir gražiausios Mercedesų sveikatą. Pleveisa, tu ir taip jau labai daug išgėriai, tarė Danglaras, ir jeigu dar gersi, tau teks čia nakvoti, nes nei keturiom nepaeisi. Ar aš nepaeisiu, tarė, kad rusas pagirūniškai, kaip kalba girtas žmogus, kertu lažybų, kad įkopsiu į akulo varpinę ir net nesusviruosiu. Na gerai, nutraukė jį danglaras, kirsim lažybų, bet tik rytoj, šiandien jau metas namo, duok šranką ir eime. Eime, pasakė kadrusas, bet man tavo rankos nereikia. Ir tu eisi, Fernanai, eisi su mumis į Marselį? Ne, atsakė Fernanas, eisiu namo į Katalonus. Be reikalo, eime su mumis į Marselį, eime. Neturiu reikalų Marselyje, nenoriu ten eiti. Kaip tu pasakėjai, nenori? Na gerai, daryk kaip išmanai, laisvam laisviai. Eime danglarai, o tas ponas tegu keliauja į katalonus, jeigu jam patinka. Danglaras pasinaudojo kadruso nuolaidumu ir nusitempė jį Marselių kryptimi. Tik norėdamas palikti Fernanui trumpesnį ir patogesnį kelią, ėjo nepaliai Rivnevo krantinę o pasuko link Sen Viktoro vartų. Kadrusas įsikibęs jam į rankas virduliavo šalia. Paėjęs kokie 20 žingsnių, danglaras atsigrėžė ir pamatė, kai Fernanas puoli prie suglamžyto popieriaus, skubiai įsikišo jį kišenin, paskui išsmuko iš pavienės ir pasuko pijono kryptimi. Ką jis daro, tarė kadrusas, melagis, sakė eisės į katalonus, o traukė į miestą. Ei, Fernanai, drauguži, tu paklydai. Tau akis tavaroje, pasakė Danglaras. Jis eina tiesiai į senosios ligoninės gatvę. Tikrai? paklausė kadrusas. O aš būčiau galėjęs prisiekti, kad jis pasuko į dešinę. Iš tiesų vynas išdavikas. Pradžia gera, sušnipždėjo Danglaras, o toliau viskas eis kaip sviestų patefta. Penktoji dalis. Sužadėtuvių pokilis. Rytojus diena buvo labai graži. Saulė užtekėjo skaisti, linksma ir pirmieji purpuriniai jau spinduliai rubinais nutvieski putautas bangų keteras. Pokelis buvo paruoštas pirmame aukšte to paties rezervu, kurio pavienę mes jau pažįstame. Tai buvo didžiuliai salė su penkiais ar šešiais langais ir viršum kiekvieno lango, dievai žino kodėl, buvo užrašytas vieno iš stambesniųjų Prancūzijos miestų vardas. Palietuos langus ėjo galerija, medinė, kaip ir visas pastatas. Nors pokelis turėjo prasidėti vidudienį, bet jau nuo 11 valandos šioje galerijoje vaištinėjo nekantrų svečiai. Tai buvo žymesni faraono jūrininkai ir keletas kareivių Danteso bičiulių. Visi jie, norėdami pagerbti sužadėtinius, vilkėjo išeiginiais drabužiais. Tarp svečių ėjo šnekus, jog sužadėtuvių pokylį savo atsilankimu pagerbs faraono savininkas – Bet šitai būtų buvusi tokia didelė garbė Dantesui, kad niekas dar nedrįso tuo tikėti. Tačiau ir Danglaras, atvykęs su kadrusu, savo ruoštų patvirtino šią naujieną. Rytą jis pats matęs poną Morelį ir ponas Morelis jam sakęs, kad atvyksęs pietauti į rezervą. Ir iš tikrųjų po valandėliais į salę įžengė Morelis. Faraono jūreiviai pasveikino jį darnių valio ir plojimais. Laivo savininko dalyvavimas jiems lyg patvirtino sklindantį gandą, kad Dantesas būsės paskirtas kapitonu. Dantesą jūrininkai labai mylėjo ir dabar reiškia savo šeimininkui padėką už tai, kad nors kartą jų parinkimas netyčia sutapo su jų norais. Vos tik ponas Morelis įėjo, visiems vieningai reikalaujant, danglaras ir kadrusas buvo nusiusti pas jaunikį pranešti atvykus laivo savininką kurio pasirodymas sukėlė visuotinį džiaugsmą ir paraginti jį paskubėti. Danglaras ir kadrusas nudūmė tekinį, bet nenubėgę ne šimtų žingsnių, netoli parakų krautuvės pamatė ateinančius jaunulius. Keturios katalonys, Mercedesus draugys, lydėjo jaunąją. Edmonas vedėsi ją už parankys. Šalia nuotakus ėjo senasis dantesas, o užpakalį Fernanas. Jo lūpas buvo perkreipusi piktą šypseną – Nei Mercedesa, nei Edmonas to šypsenos nepastebėjo. Vargšai vaikai buvo tokie laimingi, kad matė tik save ir giedrą dangų, kuris tarsi juos laimino. Du pasiuntiniai atliko jiems pavestą užduotį, paskui tvirtai ir draugiškai paspaudė Admonui ranką, jie atsisėdo į savo vietas. Danglaras šalia Fernano, o kadrusas greta senojo Danteso, kuris buvo visų dėmesio centre. Senukas buvo apsivilkęs gražų šilkinį drabužį, papuoštą didelėmis briaunotomis plieno sagomis. Laibus, bet raumeningus jo kojos puikavusi pošniomis taškuotomis medvilninėmis kojinėmis, kurios iš tolo atsidavė anglų kontrabandą. Prie trikampiais skrybėliais buvo prisektas pluoštelis baltų ir melsvų kaspinų. Senasis Dantesas ėjo pasiramšiuodamas medinę gumbuotą lasdą su užlenktų galu tarsi senų laikų kuokus. Žodžiu, jis nieko nesiskyrė nuo 1796 metų dabitų, vaikštinėjančių vėl atidarytuose Liuksemburgo ir Tuirlyje rūmų soduose. Prie jo, kaip jau esame sakę, prisijungė kadrusas, tasai kadrusas, kurį gerų pokelių viltis galutinai sutaikė su dantesu. Kadrusas, kurio galvoje šmėkščiojo migloti vakarykščių įvykių prisiminimai, tartum neaiškus sapnas pabudus. Priejas prie Fernano, danglaras įdėmiai pažvilgį nusivylusi garbintoje. Fernanas tai blyško, tai raudo, žingsniuodamas paskui busimuosius sutuoktinius ir visiškai užmirštas Mercedesus, kurie apsvaiginta jaunatviškus meiliais, nieko daugiau nematė tik savo Edmoną. Protarpiais jis žvilgčiojo į Marselio pusę ir ten atsigręžęs kiekvieną kartą nejučiom sudrebėdavo. Rodys jis laukia arba bent jaučia įvyksiant kažką svarbaus. Dantesas buvo apsirengęs paprastai. Tarnaudamas priekybos laivynę, jis vilkėjo drabužiais panašiais į karinę uniformą ir civilinį kostiumą. Nušviestas džiaugsmų, malonus jų veidas buvo tikrai gražus. Mercedese buvo daili, kaip Kipro ar Hijo salos graikija. Akys juodos it anglis, lūpos skaičiai raudonus. Ji ėjo tuo laisvu ir grakščiu žingsniu, kuris būdingas tik arlietėms bei andalūzietėms. Miestietė gal būtų mėginusi paslėpti savo džiaugsmą po šydų arba bent po savo blakstienų aksomu. O Mercedesa šypsojosi ir žiūrėjo į visus. Jos šypsnys ir žvilgsnis tartum sakė. Jeigu esate mano bičiuliai, džiaukitės kartu su manimi, nes aš iš tikrųjų labai laiminga. Kai jaunieji ir jų palidovai pasiekė rezervą, ponas Morelis nuėjo jų pasitikti. Jį buvo apspitę jūrininkai ir kareiviai. Laivo savininkas jiems pakartojo Dantesui duotą pažadą, kad į mirusio Leklero vietą jis būsės paskirtas kapitonu. Pamatęs poną Morelį, Edmonas užleido jam vietą šalia savo sužadėtiniais. Laivo savininkas ir jaunoji, rodydami pavyzdį svečiams, lipo laiptais į pokerio salę ir valandėlę medinės pakopas girgždino sunkų svečių žingsnį. Tėveli, tarė Mercedesa, sustojusi prie stalo vidurio. Prašau sėsti mano dešinėje, o kairėje pasisodinsiu tą, kuris man atstojo brolį, pridūrė jį malonių balsu, kuris kaip durklas smogė Fernanui į pačią širdį. Jau lūpos išbalo ir pro įdegusią odą buvo aiškiai matyti, kaip blykšta veidas, nes kraujas plūdo į širdį. Tuo metu panašiai pasielgė ir Dantesas. Dešinėje pasisodino poną Morelį, o kairėje Danglarą. Paskui ranka pakvietė sėstis visus, kur kam patogiau. Jau keliavo aplink stalą rausvos ir kvapnius arlių dešrus, jūrų vėžiai su akinančiais šarvais, plokščiažiauniai valgomieji moliuskai su rausvais kiaukutais, diglučiai panašus į kaštainius dygiais kevalais, sraigiais, kurios pietų smaguriautojams atstoja šiauriais austres. Žodžiu, visi rinktiniai skanėstai kuriuos banga išrinta ant smėlėto kranto, o dėkingi žvėjai vadina bendru jūros dovanų vardu. Kokia tyla, tarė Dantesų tėvas, ragaudamas geltoną lyg topazas vyną, kurį senis Pamfilis pats atnešė ir pastatė prieš Mercedesą. Kas galėtų pasakyti, kad čia sėdi 30 žmonių, kurie te laukia, kad gautų pasijuokti? Jaunajam kartais pritrūksta linksmumo, pasakė kadrusas. Taip, pritarė Dantesas. Aš per daug laimingas, kad galėčiau būti linksmas. Jeigu tai norėjote pasakyti, kaiminė, visiškai nesuklydote. Džiaugsmas kartais keistai veikia, slegia tartum liūdesys. Danglaras stebėjo Fernaną, kurio veidė atsispindėjo visą, kas dėjusi jau sieloje. Ką jūs kalbate? Negi ko nors bijotės, paklausė jis. Mano supratimu, visi jūsų troškimai pildosi. Šitai mane ir gazdina, atsakė Dantesas. Man rodos, žmogui nėra lemta taip lengvai tapti laimingam. Laimė panaši į užburtų salų rūmus, kurių duris saugoja slibinai. Reikia kovoti, kad juos nugalėtum, o aš, dievaži, net nežinau, kuo nusipelniau laimę būti Mercedesos vyru. Vyru? Tari kadrusas juokdamasis. Per anksti kapitone, pabandyk elgtis kaip vyras ir pamatysi, kas iš to išeis. Mercedesa nuraudo. Fernanas nenustygo kėdėje, krūpčiojo, kilus net mažiausiam triukšmui, ir be paliovos šluostėsi prakaitą, kuris tviskėjo jam ant kaktos, kaip pirmieji audraus debesies lašai. Kaiminė, ar verta ginčytis dėl tokių smulkmenų? Atsakė Edmonas Kadrusai. Mercedesa dar nėra mano žmona. Tai tiesa. Jis išsitraukė laikrodį, bet po pusantros valandos bus. Iš nustebimo visi aiktelėjo – Tik Danteso tėvas plačiai nusišypsojo, parodydamas dar gražius dantis. Mercedese taip pat nusišypsojo, bet nebeparaudo. Fernanas mišlungiškai čiupo už savo peilio koto. Po pusantros valandos paklausė danglaras iš balės. Nejaugi. Taip, bičiuliai, atsakė Dantesas. Dėka pono Morelio, kuriam po savo tėvo daugiausia šioje žemėje esu skolingas. Visos kliūtys pašalintos. Mes įmokėjome pinigus, kad nereikėtų užsakų, ir pusė trijų Marselio meras mūsų lauks rotušėje. Kadangi jau išmušė 15 minučių antros, vargu ar labai apsiriksiu sakydamas, kad po pusantros valandos Mercedese vadinsis pone Dantes. Fernanas užsimerkė. Karštas rūkas vilino jam akis. Jis atsirėmė į stalą bijodamas apalpti, bet kad ir kaip stengiasi nepaėgi sulaikyti aimanos – kurią nustelbė svečių juokas ir triukšmingi sveikinimai. Čia tai tempas, kaip jums atrodo, tarė senasis Dantesas. Štai ką reiškia negaišti laiko. Vakar rytą parvažiavo, šiandien trečią valandą vedęs. Tik jūrininkai taip moka. Bet kiti formalumai, nedrasiai įsiterpė danglaras, sutartis, dokumentai. Sutartis? Tarė Dantesas juokdamasis. Sutartis sudaryta. Mercedesa nieko neturi, aš taip pat. Viskas mūsų bendra. Greitai buvo surašyta ir kainuoja nebrangiai. Tuo žodžius palidėjo visuotinis kvatojimas ir aplodismentai. Vadinasi, mes dalyvaujame ne sužadėtuvių pokylyje, tarė Danglaras, o vestuviais? Ne, atsakė Edmonas. Jūs nieko nenustojate, būkite ramus. Rytoj rytą keliausiu į Paryžių, keturios dienos ten, keturios atgal, vieną atliksiu pavestą užduotį ir kovo pirmąją jau būsiu grįžęs, o antrąją įvyks tikra vestuvių puota. Naujos puotos viltis padvigubino visuotinį linksmumą, o senasis Dantesas, kuris pietų pradžioje skundėsi tyla, dabar visiems klegant bergždžiai mėgino pasiūlyti tostą už busimųjų jaunavedžių laimę. Dantesas įspėjo tėvo mintį ir atsakė jam kupinu meilys šypsniu. Mercedesa pažiūrėjo į sieninį laikrodį su gegute ir nežymiai linktelėjo Edmonui. Prie stalo viešpatavo triukšmingas ir nevaržomas linksmumas, kuris visuomet apima paprastus žmonės pokelio pabaigoje. Nepatenkintieji savo vietomis pakilo nuo stalo ir susieškojo kitus pašnekovus. Visi ėmė kalbėti kartu, niekas neatsakinėjo į kaimyno klausimus, kiekvienas buvo pasinėręs tik savo mintyse. Danglaras buvo beveik toks pat išbliškęs kaip Fernanas. Fernanas buvo vos gyvas ir atrodė lyg nusidėjėlis ugnies jūroje. Jis atsistojo vienas iš pirmųjų ir ėmė vaikštinėti po salę kažko klausydamasis, klegant žmonėms ir skamčiant stiklinėms. Kadrusas priejo prie Fernano, netrukus prie jų prisijungė ir danglaras, kurio Fernanas rodys vengė. Iš tikrųjų, tarė Kadrusas, kurio širdyje Danteso vaišingumas ir ypač senių Pamfilio geras vynas visiškai nustelbė pavydą ėmusi ten keroti dėl netikėtos Danteso laimės. Dantesas puikus vaikinas, Žiūriu į jį, sėdinti greta savo sužadėtiniais ir galvoju. Būtų negražu iškreisti jam jaurų paukštą, kurį vakar sumanėte. Bet juk matai, kad sumanimas liko sumanimu, atsakė Danglaras. Vargšas Fernanas buvo taip susikrimtęs, kad iš pradžių man jo pagailo. Bet kai jis susitaikė su likimu, net sutiko būti savo varžovų vestuvėse pirmojų pabrolių, apie tai ir kalbėti nėra ko. Kadrusas žvilgtelėjo į Fernaną. Tas buvo baisiai išbliškęs pasiaukojimas juo didesnis, kad nuotaka iš tikrųjų graži. Toliau kalbėjo danglaras. Velni rautų. Būsimasis mano kapitonas laimės kūdikis. Norėčiau pabūti Danteso vietoje nors vieną dienelę. Gal eisime, pasigirdo švelnus Mercedesos balsas. Jau muša dvi, o mūsų laukia penkiolika minučių trečiaus. Taip, jau laikas, tarė Dantesas, vikriai stodamasis. Eime. Choru pakartojo visi svečiai. Tuo metu Danglaras pamatė, kad Fernanas, kuris sėdėjo ant palangės ir visą laiką jo buvo stebimas šiurpiai išsproginokis, atsistojo lyg mešlungio traukomas ir vėl atsisėdo. Beveik tą pat akimirką ant laiptų pasigirdo triukšmas. Sunkių žingsnių bildesys, balsai ir ginklų žvangėjimas nustelbė linksmą svečių klegesį, kuris bematant virto nerimastinga tyla. Triukšmas priartėjo, Kažkas tris kart pabeldė į duris, svečiai nustebę susižvalgė. Įstatymo vardu, pasigirdo garsus balsas. Niekas neatsiliepė. Tuoj pat durys atsidarė ir į salę įžengė policijos komisaras apsijuosęs juostą. Jį lydėjo keturi ginkluoti kareiviai ir kapralas. Nerimas virto siaubu. Kas atsitiko? paklausė laivo savininkas, priejas prie komisaro, su kuriuo buvo pažįstamas. Čia tikriausiai nesusipratimas – Jeigu čia nesusipratimas, ponas Moreli, atsakė komisaras, galite būti tikras, kad jis bus to jau išaiškintas. O kol kas aš turiu arešto orderį ir nors labai apgailestauju, privalau savo pareigą atlikti. Kuris iš jūsų ponai Edmonas Dantesas? Visų žvilgsniai nukrypo į Edmoną, kuris smarkiai susijaudinęs, bet nepraradęs orumo, išėjo į priekį ir tarė. Aš, ponė, ko jums reikia? Edmonai Dantesai kreipėsi į jį komisaras. Įstatymo vardu aš jūs suimu. Suimate? Paklausė Edmonas truputį išbalės. Už ką mane suimate? Nežinau, ponė, bet per pirmąją kvotą jums viskas paaiškės. Ponas Morelis suprato, kad nieko nepaveiksi, Kai tokios nepalankios aplinkybės, komisaras persijuosės juosta ne žmogus, o įstatymo monumentas, šaltas, kurčias, bežadis. Senasis Dantesas puolė prie komisarų. Yra dalykų, kurių tėvo ar motino širdis negali suprasti. Jis prašė maldavų, ašaros ir maldavimai nieko nepadėjo. Bet jau skausmas buvo toks didelis, kad komisaras sujaudino. Nusiraminkite, ponė, tarė jis. Gal jūsų sunus netliko kokiu nors muitiniais ar karantino formalumu. Ir kai jis viską, ko reikės paaiškins, tikriausiai to jau pat bus paleistas. Ką tai reiškia? Suraukęs antakius paklausė kadrusas Danglarą, kuris dėjosi nustebęs. Ką aš žinau, atsakė Danglaras. Aš kaip ir tu, matau, kas darosi, nieko nesuprantu ir stebiuosi. Kadrusas ieškojo akimis Fernano, bet tas buvo dingęs. Visi vakar dienos įvykiai su visomis smulkmenomis iškilo jo galvoje. Ši tragedija tarsi nutraukė šydą, kuriuo vakarykštės girtumas buvo uždengęs jam atmintį. Ar tik čia ne tas pokštas, apie kurį vakar kalbėjote, paklausė jis dusliu balsu. Tada vargas tam, kuris jį sugalvojo, pokštas gana liūdnas. Visai ne, sušuko danglaras, juk žinai, kad sudraskiau raštelį. Nesudraskiai, tarė kadrusas tik numetė į kampą. Tylėk, tu nieko nematai, buvai girtas. Kur Fernanas? paklausė kadrusas. Ką žinau, atsakė danglaras. Matyt, išėjo savo reikalais. Bet užuot tauškė niekus, eime verčiau paguosti nelaimingųjų. Vykstant šiam pokalbiui, Dantesas su šypsena paspaudė visiems savo bičiuliams ranką ir atsidavė kareiviams į nagos. Nusiraminkite, klaida to jau paaiškės, ir tikriausiai aš net neprieisiu prie kalėjimo, tarė jis. Taip, žinoma, aš pasiruošęs laiduoti, pasakė priejas danglaras. Dantesas lipo laiptais, prieš akiją ėjo komisaras iš šonų kareiviai, Prie vartų laukė karieta atidarytomis durelėmis. Edmonas įsėdo, paskui jį įlipo komisaras ir du kareiviai. Durelis užsitrenkė ir karieta nurėdėjo Marselio link. Sudė, Dantesai, sudė, Edmonai, sušuko Mercedesa išbėgusi į galeriją. Suimtasis išgirdo šį paskutinį riksmą įsiveržusi tartum rauda iš skausmo draskumos jau sužadėtiniais krūtiniais. Jis iškišo galvą pro karietos dureles ir sušuko iki pasimatymo Mercedesą ir dingo už šventų Mikalojus tvirtovės kampo. Palaukite manęs čia, tarė laivo savininkas. Aš sėsiu į pirmą pasitaikiusią karietą, nuvyksiu į Marselį ir grįšiu pas jūs su žiniomis. Važiuokite, sušuko visi vienu balsu, važiuokite ir kuo greičiau grįžkite. Po šių dviejopų išvykimų likusiai valandėlę buvo apimti baisaus liūdėsių. Senasis Dantesas ir Mercedesa ilgai stovėjo vieniši, kiekvienas paskendė savo sielvartę. Pagaliau jų akiai susitiko. Juodu pasijuto kaip dvi aukos, kurias parbloškė tas pats smūgis ir puolė vienas kitam į glėbį. Tuo tarpu grįžo Fernanas, prisipylė stiklinę vandens, išgėrė ir atsisėdo. Atsitiktinai į gretimą kėdę susmuko Mercedesa. Fernanas nejučiom pasislinko su savo kėdę tolyn. Čia jo darbas, tarė Danglarui Kadrusas, visą laiką stebėjęs Kataloną. Nemanau, atsakė Danglaras, jis per daug kvailas, šiaip ar taip nuodėmė tam, kuris tai padarė. Užmiršti tą, kuris jam pakuždėjo, tarė Kadrusas. Na, žinai, atsakė Danglaras, jeigu tektų atsakyti už viską, ką leptelį užėjus ant seiliais. Turi atsakyti, jeigu tai, ką leptelį užėjus ant seiliais, krinta kitam ant galvos – Tuo tarpu svečiai vienaip ar kitaip aiškinusi dantesų suėmimą. O jūs, danglarai, ką manote apie tai, paklausė kažkas. Aš manau, atsakė danglaras, kad jis gal vežė kokiu nors uždraustų prekių. Betgi jums, danglarai, kaip buhalteriui, šitai reikėtų žinoti. Taip, suprantama, bet buhalteris žino tik tai, ką jam parodo. Žinau, kad atgabenome medvilniais ir viskas. Kad ėmėme krovinių Aleksandrijoje iš pono Pastre ir Smirnoje iš pono Paskalio. Daugiau manęs nieko neklauskite. Ak, dabar prisimenu, sušnipždėjo nelaimingasis tėvas, kabindamasis į paskutinę veltį. Vakar sakė parvežęs man dėžutę kavaus ir tabako. Namat, tarė danglaras, taip ir bus. Mums nesant, muitininkai matyt išnaršį faraoną ir aptiko kontrabandą. Mercedesa tuo netikėjo. Ilgai tvardomas sielvartas staiga prasiveržė rauda. Gana, gana, tikėsimės, tarė senukas Dantesas, pats nežinodamas, ką sako. Tikėsimės, pakartojo Danglaras. Tikėsimės, bandė sušnipždėti Fernanas, bet nepasigirdo jokio garso, tik lūpos sukrutėjo. Ponai, sušuko vienas iš svečių, kuris buvo likęs galerijoje. Ponai karieta, ponas Morelis, nenusiminkim, tikriausiai jis atveža mums gerų naujienų. Mercedesa ir senukas, tėvas, puolė pasitikti laivo savininko. Su juo susidūrė tarpdurį. Ponas Morelis buvo labai išblyškęs. Na ką, paklausė jie vienu balsu. Bičiuliai, atsakė laivo savininkas, linkuodamas galvą, viskas daug rimčiau negu manėme. Ak, ponas Morelis, sušuko Mercedesa, jis nekaltas. Tikiu, atsakė Morelis, bet jį kaltina. Kuo? paklausė senasis Dantesas. Kad jis Bonapartistų agentas.